Vi læser en erklæring til danske folk. distancekontrol. DR har sendt på langbanen i næsten 100 år, og to høje radionætter i Kalundborg. Danmark Radio, Kalundborg. Men internet og satellitforbindelser har gjort sig helt vildt svar. Ja, ja, ja, det er klart, ja. Så fra årsskiftet ophører er, med i den langbanen radio på frekvensen kHz. Og her slutter optrækken fra tidligere udsendt på denne frekvens kunne findes andre steder. Noteringerne kører kurser, varenoteringer og de meteorologiske meldinger. Gå ind på dr.dk og spejl AM, hvis du vil vide mere om vores energiprogrammer, der sendes og langt ud. Kampen! Rejsen! Vi læser en erklærelse af dansen. DR har sendt på langbølgen i næsten 100 år, og to høje radiomaster i Kalmborg. Danmark Radio, København og men internet og satellitforbindelser har gjort til den teknologien utrugbart. Ja, ja, ja, det er klart. Ja, så fra årsskiftet ophører vi DR med udsendt langsomme radio på frekvensen 243 kHz. Og her er slutter opstrækken vi Fremover vil indholde sig til at blive udsendt på denne frekvens, kunne findes andre steder. Noteringerne hører kurser, bare noteringer og de meteorologiske mænd. Gå ind på DR.dk-am, for hvis du vil vide mere om vores programmer, der i dag sendes på langsomme. Mellemøsten indgået en aftale om at udvikle gifter i Gaza til gengæld for en midlertidig våbenhvile. Aftalen betyder, at 50 gifter, som Hamas tog den 7. oktober, skal frigives i løbet af en fire dage lang pause i kamphandlingerne. Det medvirker den israelske premierminister Benjamin Netanyahus kontor ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og Hamas har til mediet bekræftet, at der er indgået en aftale. Det er endnu kun enkelte dele af aftalen, som er offentliggjort, men Kirchhoff og Møller, der kunne komme ind i Gaza i løbet af pausen. Og så godmorgen til dig, Bjarke Ståning, for det fælles danske kors, der skal besøge